Već se okrene drugima, njih vodi, njima se okreće i oni mu draži. I najveće je čudo da čovjek čuje njegovog pozivača, pozivača Allaha Tebara Kratana, koji ga poziva Allahu Đalešanu sa jasnim dokazima, koji su došli od Allaha, gospodara svih svjetova, a zatim da odbije taj poziv i da se ne, ne, ne odazove. Da sazna čovjek kako je vrijedna trgovina sa Allahom te barek a potom trguje sa drugima, a ostavi Allaha Đalešanu. Da sazna za njegovu moć i snagu, a zatim se drugih boji i od drugih strahuje, a ne strahuje i ne boji se od Allaha Đalešanu. Da zna za njegovu srđbu i žestinu njegove kazne, a nakon toga suprostavlja se Allahu Đalešanu i odbija mu se pokoriti. Da sazna za njegove riznice i njegovo bogatstvo, a zatim da od drugih traži i moli, a ne od Allaha Đalešanohu. Da sazna za njegovu nagradu, a zatim radi za nagradu drugih, odbijajući nagradu gospodara svih svjetova. Da sazna gorčinu i tere prezivanja srca za nekog drugog, a zatim se ne vrati i ne traži utočište u blagosti i dobroti Allaha Đelešanuhu. A najveća i najčudnija stvar od svih jeste, braćo, da čovjek spozna da mu, je Allah, da mu Allah Đelešanuhu treba, da o njemu potpunosti ovisi, ali i pored toga od njega se okreće i ide onome što odvraća i udaljava od Allaha Đelešanuhu. Ibn Al-Qayyim, rahmehullahu ta'ala, govoreći o celokupnom putu jednog vjernika, kaže da taj put trasiraju ili određuju tri kuranska ajeta. Kaže Allah dželle vala nestezbilla Ja ejuha alladina amanu dhkuru Allaha dhikran katira O vjernici puno zikrite Allaha dželle šanu O vjernici puno spominjite Allaha Jalla šanuhu وسبحوه بكرة وأصيلا i naveče i ujutro ga slavite i hvalite. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور On je onas, onaj koji vas blagoslovi, on i njegovi meleki, kako bi vas izveo iz tmina na svjetlo. Okjane bi mu'minine rahima, a prema vjernicima je milostiv. Tahijetuhum jevme jelkavnehu selam. Njihov pozdrav na dan kada sretnu Allaha Đalešanuhu, bit će selam. Wa addalahum ajran karima i on im je pripremio plemenitu nagradu. Pa kaže Ibn al-Karim, rahmehullahu ta'ala, početak njihovog puta, to jeste početak puta Allahovih robova, jeste ono što je, što se nalazi u prvom od ovih ajeta, a to su riječi Allaha tebarek wa ta'ala, o vjernici, puno spominjite Allaha jalla šanuhu, puno ga zikr činite. Vjernik na početku svoga puta mora puno da zikri Allaha jalla šanuhu da ga stalno spominje danju i noću. Da stalno mu Allah te barek ta'ala bude na umu i da stalno ta veza sa svojim gospodarom azza wa jača kako bi se on približio gospodaru svih svjetova i kako bi mu on stalno bio na umu. Zatim kaže, kada vjernik krene ovim putem, putem stalnog zikra Allaha Tebare Kretala, stalnog sjećanja svoga gospodara Azza wa Jel, i ustrajnošću na tome, danju i noću, kaže druga dionica puta ili sredina tog puta, jeste ono što Allah Tebare Kretala spominje u riječima huve ledi usalli alaikum wa malaikatuhu li ukriđakum min al-dolumati ilan nur wa kane bil mu'minine rahima on je onaj koji vas blagosila On i njegovi meleki koji vas blagosiraju da bi vas izveli iz tmina na svjetlo. Iz tmina zablude ili iz tmina zabluda na svjetlo upute. Zato tmine kada se spominju, uvijek se spominju u množini jer ih ima puno. Balale taj zabluda je mnoštvo i tmina u tim zabludama je mnoštvo. Ali uputa je jedna i svjetlo upute je jedno. Svjetlo upute je jedno. Zbog, te, zbog čega to čini Allah te barek vatala? Zbog čega to čini Allah te barek vatala prema svojim robovima? Zato što je on, vatjane bil mu'minine rahima, zato što je on milostiv prema svojim robovima. Zato što je Allah te barek vatala milostiv prema svojim robovima. Pa zbog toga ih blagosira i pruža im zbog njihovog zikra i stalnog spominjanja Allaha te bareke ve taala i nastojanja da mu se približe, Allah dželle šanu ih pomaže svojim blagoslovom, a i meleki čine i daju blagoslov i mole Allaha te bareke ve taala za pomoć i oprost vjernicima. Pa tako izlaze vjernici iz tmina džahilijeta, neznanja iz tmina grijeha, izlaze na svjetlo upute Allahom te barek vetara dobrotom i milošću. I to je, kaže, srednji put koji vjernici idu nakon, nakon, dakle, prvog, prvog puta na kome su, na kome su zikrili Allah te barek vetara. Dok je, kaže, završetak njihovog puta, ono što je sažeto u riječima Allaha te barek vetara, Tahijetuhum jevme jelkavnehu selam. Njihov pozdrav na dan kada ga sretnu, kada stanu pred Allaha Đelešanuhu, bit će selam. To jeste sa selamom će i Allah te bareke wa ta'ala selamiti i oni će se međusobno selamiti i u džennetu će se selamiti sa selamom s kojim se danas vjednici selame na ovome svijetu. I neće imati ni merhaba, niti zdravo, niti čao, niti s Bogom, niti dobro jutro, niti bilo što drugo. Biće samo jedan pozdrav, pozdrav s kojim je Allah Đelešanu zadužio ovaj umet, a to su riječi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tako da će susret Allaha Đelešanu sa njegovim robovima vjernicima biti prijatan i ugodan. Biće susret oni Dakle, Allahovih robova koji su robovali svome gospodaru Azza wa Jal, bili u njegovoj milosti, pa ih on izveo iz tmira na svjetlo, a zatim bio blag i milosti prema njima, Oni ustrajali na tome i došli do svoga gospodara Azzawajal, susreli ga, a on ih selami najlepšim pozdravom. Pozdravom muslimana. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا I on im je pripremio plemenite nagrade. On im je pripremio plemenite nagrade. Nagrade kakve čovjek na ovome svijetu ne može se predstaviti. Zašto? Zato što su kada su saznali za Allaha Đerlešanuhu, pohrnili su njemu i pokorili se njemu. Kada su čuli njenog pozivača, odazvali su se i prihvatili. Kada su saznali za trgovinu Allaha Đelešanuhu koju je ponudio, prihvatili su da trguju sa Allahom Đelešanuhu. Pa su dali ono što se od njih traži da bi im uzvišeni uzvratio sa nagradom, fementom koja ih čeka i na Dunjalku i na Ahiretu. Zatim kaže Gulkaim, Rahmehullah Tana, Znajte da je zemlja fitre, to jeste čiste ljudske prirode, kaže prha i pogodna za svako sjeme koje se u nju posije. Ako se u nju posadi drvo imana i bogobojaznosti, plodovi će biti slatki za cijelu vječnost. To jeste sa fitrom s kojom da Allah Đelešan ustvara, ona je takva da je poput blagoslovljene zemlje koja je pripremljena za usjed, i prihvata svako sjeme koje se, koje se posadi. Pa ako to sjeme bude ono koje je sjeme imana i bogobojaznosti, onda će plodovi toga zasigurno biti slatki i ukusni i takav će imati dakle, te plodove u, svo, u celokupnoj budućnosti, to jeste u vječnosti. Ako se u tu zemlju posije drvo neznanja i strasti, svaki plod bit će gorak i neukusan. Ako se u tu zemlju, u tu čistu prirodu, zasadi dakle plod džahilijeta i neznanja, plod strasti, gdje čovjek neće imanu Allaha Đelešanu, gdje neće takvalu ko Allaha Tebare Kvetara, već hoće da bude sredbenim svoje strasti, sredbenim sredbenim svoga neznanja, sljedbenik onoga na čemu je našao ljude oko sebe, većinu ljudi oko sebe, koji neće Allahov dina, hoće svaki šeitanski i tagutski zakon i vjeru s kojom je Iblis došao na zemlji, onaj ko zasadi tako sjeme, naći će plodove tog sjemena da su gorki i neprijatni i neukusni i tako će proći je u životu na Dunjavuku, a tek je gorko ono što ga čeka u životu na, na Ahiretu. Zatim kaže Ibn Kajim Rahmanullah Tara, vrati se Allahu uzvišenom i neka On bude u tvome oku i tvome sluhu, u tvome srcu i na tvome jeziku i nikada nemoj ova četiri čula odvojiti od njega subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u hadisi kuciju, u kome kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, inna Allahe kale, doista Allah Đelešanuhu rekao, men ada li walijan, onaj ko ustane protiv moga prijatelja, فقد آذنته بالحرب يا سمو بيابي رد وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه Sa ničim mi se moj rob ne može više približiti od onoga što ja volim, nego li sa izvršavanjem onoga što sam mu fardom učinio. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه hatta uhibbe. I neće prestati moj rob da mi se približava izvršavajući napile <clears throat> sve do ga ja ne zavodim. Fa idha ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. A kada ga ja zavodim, postanem njegov sluh koji on čuje. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. <clears throat> I njegov vid koji on vidi. Wa yadahu allati yabtishu biha. I njegova ruka koju on dohvata. Wa rijluhu allati yamshi biha. I njegova noga kojom kraće. وإنسانني لأعطينه أكو مزامولي ياكو مسأودازبتي ولئن استعادني لأويذن أكو من زاتراجي بموت ياكو مدتي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسارته إكا جوز بيشني أكو نيشة دسبيشة ندومي kao što se dvomim oko toga da uzmem dušu svome robu. On prezire smrt, a ja prezirem, a ja prezirem da ga ražalosti. Ja prezir, prezirem da ga ražalosti. Pa se iz ovog hadisi kut se vidi, cijenjena moja braćo, da onaj ko se iskreno vrati Allahu Tebare Kratara, da onaj ko se iskreno pokori gospodaru svih svjetova, da mu Allah dželle šanuhu nudi veliko ogromno dobro. Da mu nudi gospodar svih svjetova garanciju da njegovo uho neće slušati osim ono što je u čemu Allahu zadovoljstvo. I da njegovo, njegovo oko neće gledati osim ono sa čime je gospodar njegov zadovoljen. I da njegova ruka neće činiti osim ono sa čime Allah dželle šanuhu zadovoljan. I da njegova noga neće kročiti osim tamo gdje je zadovoljstvo njegova gospodara azza wa jalla da njegove ruke neće se podići i njegova svjedova neće uputiti, a da mu Allah Đelešanu neće uslišati. On neće zatražiti od svoga gospodara pomoć koja mu je stalno potrebna, a da mu je Allah Đelešanu neće dati. Kada vjernik se vrati gospodaru svi svjetova, naći će ovaj hajr kod Allaha Đelešanu. Naći će ovo dobro i ovaj bereket. Zbog toga, cijenjena moja braća, ne preostaje čovjeku ništa ništa drugo i bolje osim da se pokori i vrati gospodaru svih svjetova i da učeće Allahov din da dobro sluša poruke Kur'ana i Sunneta i da se tome pokorava i da primorava nefs da bude pokoran i poslušan jer doista danas je najveći broj oni koji svojom vanštinom obmanjuju druge i misle da će tim obmanuti Allaha te baraka ta'ala Međutim, Allah uzvješeni zna šta kriju ljudska prsa. Allah uzvješeni dobro poznaje šta kriju ljudska prsa. Zato neka se rob okrene iskrenom gospodaru svih svjetova i neka traži ispriku kod Allaha Đalešanohu, a nemoj da se osvrće na to što ljudi govore o njemu, jer će na danu povratka Allahu Đalešanohu zasigurno osamiti se sa svojim gospodarom i uzvješeni će ga pitati za sve ono što je činio. Allah Đelešanuhu molim da nas učini od onih koji se iskreno pokoravaju i koji iskreno obožavaju i roboju Allahu Đelešanuhu i dosljedno slijede sunet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. www.paltal.com Soba Put vjernika Put vjernika Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Zato cijena moje braćo, trebamo da znamo da svako dobro i zlo počinju razmišljanjem o jednom ili drugom. Zato što razmišljanje prva faza tijenja i žele za odricanje od nečega ili pak ljubav prema nečemu. Najbolje je razmišljanje jeste razmišljanje vraćao o onome što koristi na ahiretu. Zatim, o načinu stecanja te koristi. A zatim razmišljanje o onome što šteti na ahiretu i razmišljanje o onome kako se od toga zaštititi. Ova četiri razmišljanja jesu dakle najbolja razmišljanja kojima treba vjernik da se bavi. Zato što su ona, ona vezana za ono što je neizbježno, a od čega čovjeku zavisi, zavisi njegova vječnost. I za ovih razmišljanja slijede još četiri korisna razmišljanja, a to su, kao prvo, razmišljanje o onome što koristi na Dunjaluku i kako to steći zatim razmišljanje o onome što šteti na dunjaluku i kako se od toga zaštititi. Oko ovih osam razmišljanja, kaže Ibnul Kajim Rahmehullah Abdala, koncentrišu se misli mudri i pametnih ljudi. To jeste, pametni i mudri ljudi od svih drugih razmišljanja imaju koncentraciju na ova četiri razmišljanja. O onome što će ti koristiti na ahiretu, i onome što te vodi to, toj koristi ahiretskoj. Razmišljanje onome što će ti štetiti na ahiretu i kako se zaštititi od toga. Razmišljanje o koristi na Dunjaluku i kako je steći i razmišljanje o šteti na Dunjaluku i kako se nje i kako se nje sačuvati u svemu ovome bojeći se Allaha Đelešanuhu da ne prekoračiš njegove granice. Osnova ovih razmišljanja, braćo, jeste u razmišljanju Allahu Đelešanuhu blagodatima i Allahu, Allahu Đelešanuhu stvorenjima. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, tefekkaru fi kulli šeyin, ola tefekkaru fi Allah. Razmišljajte o svemu, a nemojte razmišljati o Allahu te barek ve ta'ala, to jeste o biću Allaha Čelešanuhu. I kao što je došlo u predaju Tebu Hureyri radi Allahu Anhu, da kaže, kada Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, tefekjaru fi halki Allahi wa la tefekjaru fi Allah. Razmišljajte onome što je Allah te barek ve ta'ala stvorio, a nemojte razmišljati o Allahu Čelešanuhu kao biću. Svakako, da vjernik razmišljajući ispravno razmišljajući onome što je Allah te barekve tada dao od znakova, u onome što je stvorio, jeste u stvari način da vjernik dođe do spoznaje gospodara svih svjetova. Čitajući Allahu te barekve tada knjigu, vjernik se mora uključiti da razmišlja o porukama Allaha te barekve tada. Čitajući Allaha Đelešanu ajete u kojima je on sebe opisao najlepšim imenima i najboljim svojstvima, najsavršenijim svojstvima jeste u stvari učenje o Allahu Đalešanu koji je gospodar svih svjetova. I kada vjernik uči Allahova imena i svojstva gospodara svih svjetova, saznaje o veličini gospodara svih svjetova. Saznaje o snazi Allaha Đalešanu. Saznaje o njegovoj moći. Saznaje o njegovom bogatstvu. Saznaje o milosti Allaha Đalevala. Saznaje o kazni gospodara svih svjetova. Pa kada naučiš Allaha Đelešanhu, kada se naučiš i podučiš ko je tvoj gospodar, neće vjernik tada imati izbora osim da se pokloni onome o kome je saznao da je on onaj koji je apsolutan, onaj koji je bez manjkavosti, onaj u čim je rukama vlast na nebesima i na zemlji, onaj kod koga su sve riznice, onaj koji sve održava, onaj koji oživljava i usmrćuje, onaj koji kažnjava i nagrađuje, onaj koji će na koncu ljude i džine smestiti u džennet ili džehennem. Tako cijeljena moja braćo, ova razmišljanja dovode roba do spoznaje Allaha Đelešanuhu i dovode roba do ljubavi prema Allahu Đelešanuhu kada rob razmišlja o ahiretu, o njegovoj vječnosti i vrijednosti, te o dunjalu i njegovoj prolaznosti, prolaznosti i bezvrijednosti, to kod njega izaziva čežu za ahiretom i odricanje od dunjaluka, a samim tim ga dovodi do ozbiljnog shvatanja i razumijevanja stvarnosti, te ga čini marljivim trudbenikom koji se sprema za dan povratka, povratka Allahu te baraka ta'ala. I svakako da onaj koji razmišlja o ahiretu koji razmišlja o dunjaluku, gledajući Koranom i Sunetom u jednom i drugo, neminovno će postati onaj koji će biti sa svojim razmišljanjem u jednom posebnom stanju, odvojen od drugih koji će biti u sasvim jednom drugom stanju. Pogotovo danas, kada je jako malo oni koji na umu imaju ova razmišljanja, i koji se ovim razmišljanjima samo bave i zabavljaju, jako je rijetko, jako je rijetko naći nekoga ko će te novo podsjetiti, naći nekoga u kome ćeš uzeti primjer i uzor, pa biti od takvih i slijediti ispravno. Nažalost, danas su ljudski razumi opterećeni razmišljanjima o raznoraznim stvarima, a u najvećem broju slučajeva ostvarimo od kojih nikakve koristi osim štete nema. Inša Allahu ta'ala sljedećom prilikom gledat ćemo da spomenemo nekoliko tih pogrešnih i loših razmišljanja koja čovjeka odvode od puta Allaha te barak ta'ala i nanose mu štetu na dunjavu i na ahiretu. Allaha Đelešanu molim da nas pomogne na istini. Allaha uzvišenog molim da naše misle, misle usmjeri ka onome što će nam koristiti na dunjavu i na ahiretu ka onome u čemu je zadovoljstvo Allaha Đelešanuhu, ka onome što naš gospodar uzvišeni vodi, ka onome što nosi svako dobro dunjalu koji ahireta. Allaha Đelešanuhu molim da pomogne isle muslimane širom svijeta, da pomogne potlačene vjernike, uzvišeno te barek tare molim da zarobljene izvede na slobodu, da ih oslobodi, da ih vrati svojim porodicama, da ih oštedi slušenja koja ne mogu podnijeti. Allaha Đelešanuhu molim da svakoga onoga koji je u robstvu zato što je rob Allahu Đelešanuhu da mu pomogne i da ga izvede na slobodu. Allaha Đelešanuhu molim da pomogne džihadi muđahide širom svijeta. Allaha Đelešanuhu molim da im broj poveća, da im pode, poda snage na snagu koju imaju. Allaha Uzvišenuhu molim da im pomogne svojim vojskama kao što je pomogao svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegove časne ashaabe u svim bitkama. Allaha Đelešanuhu molim da nas učinio od pomagača ovoga dina i da nas iskoristi prije naše smrti. Allah, Đelešanu, molim da nas usmrti na riječima La ilaha illallah.